Ezaburi ya kikumi kasha tuna munana Omkama tanaga bantube Waitu mkama ninkusima no mutima gwange gwona ninkwebuga omumaisho gabaruhanga Nkufukamire omumaisho garwensinga yawe entakatifu Nsime ibara yawe arwe kisha kyawe Nobwesi gwabwawe kuba wayoreka oko eibara lyawe nekigambo kyawe biri kukira buli kantu kirekyo ndakutakira bampulire omoyo gwange bagongere amani mukama abakama bona no munsi barakusingiza kuba ebigambo ebyogambire babiulire ebyo mukama akozire babiyoye arokuba ekitinwa kyomukama kingi noro omukama aliweguru namanya abajege kyonka abeikuru nabalebera harai noro enaku zirango byayo iwe oranyemera enzigu yababisha bange ugitera amutwe omkono gwawe gwabulyo nigwo gundokora omukama naija kugobekereza byona ebyo yantekatekeere waitu mukama ekishakya wekeira iliona obwo wayetondeire utamunaga